Він коли-небудь цікавився сином? Ніколи. Ну, от і я, от бачиш, ти хочеш возвеличитись цим. Я полюблю, майже крикнув він. Ну вже ж я такий поганий? Ти хороший. Ти дуже хороший, сказала вона проникливо. Кращого за тебе я не знаю. Але ти приїхав виправити мою помилку. Ти її хочеш виправити. А щойно ж сам сказав, що в людині закладені обидві крайності, в кожній людині. Ну, це, розгубився він, навіть Бог, якби він був, та не тільки в цьому справа. У чому ж? самій. Ти просто не знаєш, як я змінилася. Не можеш зрозуміти. Як тобі пояснити? Я зовсім не та. Ну, ти жив, ти знав іншу людину. І це, на жаль, правда. Щось тут. Бачиш, як холодно я пояснюю. Як би тобі, у нас не буде щастя, отого, про яке мріяли колись. Воно теж старіє чи зношується. Знову не те. Я весь час думатиму, думатиму, що ти терпиш, страждаєш. Чекай, чекай. Але в тому й справа, що твої найвідчайдушніші спроби, найблагородніші пориви я сприйматиму за насильство. Через те й страждаємо. Але інакше ми б не були людьми. Але це інше насильство. Це я сама. Гіркота, яка лишилася від Сергія, отруїла все. Вона просмокталася в саме життя, у серце, у пам'ять. Я так вірила йому. Прокляття пам'яті. Це дуже страшно. Ні, він мені не потрібний. Я й не думаю тепер про нього. І все ж я не можу випалити з душі, що там осіло. А опріч того, я весь час почуватиму свою провину. Її не було. Помилилося твоє серце, сказав він майже розгублено. Саме так. І то єдина помилка, яку виправити не можна. То було б непаритетне життя душа в наймах. Можливо, хазяїн і не думає про це, а вона почуває весь час. Вона помислива. Але ж ти чекала на мене, раптом скрикнув він, немов розвінчуючи її, скрикнув отчайно, бо не був певний до кінця, що вгадує правдиво. Чекала, призналася вона. Мені так хотілося перед тобою покаятися і просто подивитися на тебе. Важко жити, коли не можна по комусь проміряти свої думки, своє життя, уявити, що хтось дивиться на тебе, схвалює чи не схвалює твої вчинки. Ти не смійся. Я не сміюся. Я стала, ну, досить самостійною, недовірливою але самостійною. Мене зараз нелегко образити. І все одно, коли іноді згадаю наші перші роки, душу обливають сльози. На жаль, вони не можуть повторитися. Та це ж безглуздя, обурився Тищенко. Ти думаєш, що говориш? Ти ще молода жінка, тобі жити. А з чого ти взяв, що я не живу? Живу і не так уже погано. Хіба це життя? Ти зовсім самотня. Ти знову помиляєшся. Я жила, не пам'ятаю, хто сказав, навіть у стражданнях є свої насолоди. Та в мене були не тільки страждання. І в тебе теж пробач, он скільки ти набудував. Це ж таке щастя, це таке життя. У його голові майнуло, що це правда.